agur deneri, arno egin naiz, martxoaren ogoita, bederatzi an arratsaldeko iluretan, Aviron Bayone Stade Francais partida dugu. Zatozte denak, zuekin, dena posible da. Eta ez zantz, Aviron Bayone Stade Francais zuzenean eskoalirati etan.